Odgovori on. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Vassalatu wassalamu ala nebina Muhammedin wa ba'd. Poštovani slušalci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo nas na početku nove emisije pod nazivom Vjera i život u kojoj ćemo u druženju sa vjerskim autoritetima koji su sticali znanje na priznatim univerzitetima širom svijeta pokušati prezentirati vjeru kao univerzalni koncept življenja. Ovom emisijom želimo uz spoj originalnosti i savremenosti, dati odgovore na pitanja i probleme sa kojima se susreće savremeni čovjek. Utorak je 12. Rabiul Eval 1424. hiđatske godine, što odgovara 13. maju 2003. godine. Večera ste sa nama u emisiji Vjera i život. Sa vama večeras u studiju Adnan Muslija i profesor magister Hafiz Muhammed Porča. Pozivamo sve one koji nas večeras čuju da ostaju sa nama u druženju do 22.00. Naravno, ovo je otvoreni program i Radio Tuzla vas poziva večeras da se sa nama družite do 22.00. Imate mogućnost da nas kontaktirate putem telefona 035 252 224. Večeras ćemo odgovoriti na jedno pitanje, islam i nauka. Prije svega za želio bi večeras srdačan doček našem i vašem gostu riječima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. I dobro nam došli na Radio Tuzla. Bolje i vas naša žena. Obzirom da smo ograničeni vremenom i da je ovo večeras otvoreni program, nastojat ćemo našeg autoriteta večeras odmah da i upitamo prvim pitanjem. Možete li nam nešto ukratko reći o prirodi Islama, njenom konceptu i suštini?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 naći ono što ih zadovoljava i ono što će im biti u svakom slučaju od koristi i privuci u svakodnevnom njihovom životu. posebno mi je drago da možemo govoriti o ovoj vrlo važnoj interesantnoj temi za nas a to je pitanje islama i nauke veze međusobne među njima i na početku želim da istaknem kao što je mm, ovo pitanje i postavljeno bilo e, da islam u stvari ni ništa drugo do poziv cijelokupnom čovječanstvu. Poziv sa kojim su došli svi Allahovi poslanici, od prvoga do posljednjeg. Poziv u jedno te isto vjerovanje i ubjeđenje, a to je da su ljudi došli na ovaj svijet sa određenim ciljem, svrhom, vrhom, i zadatkom da vječno na njemu neće boraviti niti ostati. Dakle, da su ovdje na ovom svijetu privremeno i kratko neko kraće, neko duže. Da su došli sa određenim ciljem i da će sa njega otići. Ovo vjerovanje i ovo ubjeđenje svakako se zasniva na jednoj vrlo važnoj osnovi, a ta osnova je postojanje stvoritelja svega na svijetu, što svakako ćemo progovoriti i kroz ovu našu temu islam i nauka. Posebno što želim ovom prilikom istaći jeste da vjerovanje nije niti smije da bude samo e, slijepo slijedjenje običaja onoga na što su ljudi navikli da to nije jednostavno e, jedno obično naslijeđe e, koje se prihvata sa svim onim što su ljudi naslijedili od svojih pređa. Već da je to u stvari e, i sam islam je, je zasnovan na tom vr, jednom vrlo važnom principu, a to je princip e, dokazivanja, princip e, E, zasnivanja svega što se vjeruje, što se govori i što se radi na čvrstim, jasnim i nedvosmislenim temeljima. Dakle, prva i osnovna karakteristika ove vjere jeste njena univerzalnost, e, njena izvornost, e, vjera koja se prihvata iz ubjeđenja, a ne iz slijepog slijeđenja i običaja. I Ovim dolazimo do jednog vrlo važnog temelja kojeg želim ovom prilikom istaći, a taj temelj jeste u stvari da je vjera na neki način svijeta, neprikosnovena. Dakle, jednostavno, e, ona je onakva kakva je objavljena, ona je onakva e, kakva je bila na svome početku, kakva je i objavljena kao vjera islam i vjera jednostavno ona takva mora i treba da ostane do sudnjega dana. Osnova Islama, kao što sama riječ kaže, jeste predanost, jeste pokornost, jeste dakle prihvatanje jednog univerzalnog sistema života, rada i djelovanja na ovome svijetu koji je zasnovan na propisima Allahove objave Kur'an Kerima i Kur'ana prakse njegovog posljednjeg poslanika koji je došao u nizu, u ciklusu mnogobrojnih njegovih poslanika, dakle poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ova vrlo važna osnova nam ukazuje na činjenicu da je islam jedan cjelokupni sistem rada i života koji nije baziran samo na e, obredima, već jednostavno uređuje cjelokupni ljudski život, sve njegove radnje, sve njegove pokrete, islam uređuje na taj način što mu e, određuje smjernice onoga što bi trebao da radi i spriječava sve ono što mu je na njegovu štetu. Dakle, islam u osnovi znači pokornost, prihvatanje jednog univerzalnog sistema i zakona, i u ovome konkretnom slučaju to je zakon stvoritelja koji je uspostavio kako zakone u kosmosu po kojima se kreću nebeska tijela, tako i zakone među svojim drugim stvorenjima kao što su ljudi, zatim životinski svijet, biljni svijet i tako dalje. Dakle, sve ima svoje zakone života, postojanja i opstojnosti, a posebne zakone, pored ovih spomenutih, ima čovjek, kome je posebna pažnja određena vjerom, to jeste dakle e, da čovjek ne dozvoli da padne na nivo životinji, dakle mora biti na jednom nivou koji dolikuje čovjeku kroz svoj svestrani rad i, i djelovanje na ovome svijetu. E, ovdje još jedno pitanje bi dobro bio da se pojasni, a to je pitanje imana, ovo je islam. Dakle, islam znači predanost, prihvatanje jednog sistema po kome se radi. Iman znači vjerovanje. Svakako da islam proizilazi iz vjerovanja. Samim tim što čovjek e, radi svaku svoju radnju koju radi u svom životu po nekom ubjeđenju i uvjerenju. U ovom slučaju, dakle, Islam i pokornost i predanost, prihvatanje propisa, zasnovano je na uvjerenju. A to uvjerenje jeste vjerovanje, to jeste iman, e, vjerovanje i ubjeđenje da su ovi propisi neprikosnoveni i da oni jednostavno su garancija uspjeha, napretka i svake vrste čovjekovog e, održanja jednog nivoa ljudskosti koju treba svaki čovjek da posjeduje. Naravno, napomenut ćemo za one naše slušalce koji su se kasnije uključili u naš večerašnji program da je sa nama u studiju magister Hafiz Mohamed Porča. Kontakt telefon putem kojeg nas možete kontaktirati jeste 252224 uz naznaku da je pozivni broj za kanton Tuzla 035. U vašem izlaganju i e, spomenuli ste nešto o znači samoj prirodi islama. Postoji li neka originalna formula ili originalna istina iz koje proizilazi sve druge istine i sve druge formule? Nesumnjivo da ona postoji i to je univerzalna istina i tako rekoću formula, e, jedan temelj koji važi za cjelokupno čovječanstvo i to je u stvari bio poziv svih Allahovih poslanika koji su dolazili sa Božijom porukom e, čovječanstvu, a to je la ilaha illallah. Dakle, taj šahadet, poziv u vjerovanje, u e, pokoravanje jednom jedinom stvoritelju, gospodaru, e, Bogu, svega što postoji. Dakle, vjerovanje u jednoga Boga, vjerovanje u to da je On stvorio sve tako i da je on taj koji neprikosnoveno e, ima pravo na propisivanje propisa na to da uređuje ljudski život. Mi jednostavno vidimo dakle iz ovog prvog dijela osnove i temelje islama da se ovdje traži slijedjenje, ne traži se nikakva inovacija. Kod nas dakle nije pitanje da se iznađe neka nova vjera, da se iznađe e, neko novo vjerovanje i neki novi propisi, već je ovo univerzalno vjerovanje i, i savršeno vjerovanje i sistem koji ne dozvoljava bilo kakve promjene. Ka, dakle, kako ne dozvoljava dodavanje na njega, tako ne dozvoljava bilo kakvo oduzimanje od njega. Samim tim, ako bi se ovo desilo, dakle ova promjena, u tom slučaju se gubi ovaj koncept i gubi se jednostavno uh, ova svjetost i zato je e, u ovom segmentu, dakle, islam nedodirljiv i nije moguće jednostavno bilo kome da u njemu u ovome pogledu ima bilo kakvog uticaja. Drugi dio, drugi dio e, ovoga temelja jeste vjerovanje u Allahove poslanike. E, dužnost je dakle vjerovati u dolazak svih Allahovih poslanika, a slijediti posljednjeg koji je došao u vremenu u kojem mi, živi, mi živimo. Dakle, raditi po propisima posljednjeg poslanika, e, a vjerovati u sve njih od prvoga do posljednjega. Ovdje se dakle postavlja jedno drugo e, pitanje, a to pitanje je u stvari odakle je naše porijeklo i kuda mi idemo. Zašto u stvari čovjek boravi uh, zašto boravi na ovome svijetu, dakle je došao, koje je porijeklo čovjekovo. Da li je čovjek došao na ovaj svijet da proživi određeni broj godina, da ga nestane, da bude e, ukopan u zemlju i da istruhne, tako rekuć, i da se više o njemu ništa ne zna, da se njegovo tijelo pretvori u minerale, u proteine, jednostavno da ga više nema ili ima nešto drugo što je svrha i cilj života na ovom svijetu. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo treba da se, post, da se postavi pitanje odakle dolazimo. Nesumljivo da o našem postojanju prije našeg boravka na ome svijetu nema pomene i nema govora. Što znači, mi smo nastali iz, e, iz ništa, i nismo prije postojali. Ovdje se postavlja pitanje, e, suštinsko pitanje na koje su mnogi željeli da dadnu odgovor, a to je šta je postanak čovjeka. Neki kažu e, sam je nastao. Dakle, jednom evolucijom e, jedna čelija je nastala, nakon te, toga se razvijala i e, od toga je na kraju nastao i ljudski rod. Svakako da ovo nije prihvatljivo i to oni koji su čvrsto vjerovali u to danas su tu teoriju odbacili, a to je u stvari i, i nemoguće e, kada vidimo danas, jer nije moguće napraviti ni jednu jedinu čeliju živu današnje, današnjoj nauci, tehnologiji i to se jednostavno i Kur'anu spominje da čovjek nije u stanju stvoriti ni najobičniju mušicu. Dakle, čovjek nije taj koji stvara. Iako danas nauka poznaje iz čega se sastoji zrno pšenice, ona nije u stanju da ga napravi, nije u stanju da ga sastavi samostalno, već e, je potrebno da e, uzima originalno upravo Allahovo stvaranje, jer to je svojstvo stvoritelja, nikoga drugoga. Ono što danas čujemo da e, se radi, kao što je bilo već e, prije rečeno, e, E, stvaranje čovjeka iz zaprovete, dijeta iz zaprovete ili pitanje kloniranja, to u stvari nije novo stvaranje, to je uzimanje s jedne strane e, uzimanje onoga što u stvari je u procesu stvaranja ili uzimanje žive ćelije koja u stvari se koristi da bi se dalje od toga razvile druge ćelije. Dakle, to ni u kom slučaju nije samostalno stvaranje što neki pokušavaju dakle da kažu. Isto tako jednostavno neprihvatljivo je i, i nemoguće razumu da shvati jedna obična olovka da kažemo da je sama nastala, niko to nam ne bi vjerovao ni prihvatio, a kamoli ovaj savršeni univerzum, e, čak i ljudsko tijelo koje je jednostavno jedno čudo i velika nepoznanca još uvijek za nas, jer još ima nekih bolesti novih koje se pojavljuju, a ljude ne znaju za njih lijeka. Dakle, jednostavno, e, ta teorija da je čovjek sam nastao tek tako je neprihvatljiva samim tim što e, vidimo e, što vidimo da postoji razlika u živim bićima. Upravo ono što spominju da je čovjek nastao od majmuna, ženka majmuna se razlikuje od žene po e, nekim e, moralnim e, specifikacijama gradnje njenog tijela samim tim što vidimo u ome direktan upliv, uticaj božanskog stvaranja. I druga stvar, čovjek nije taj koji stvara, iako je čovjek najsavršenije biće koje živi na zemlji. Dakle, čovjek ne može stvoriti. Pa kako može priroda koja ne čuje, koja ne vidi, koja ne zna, koja ne, nema svoje volje i tako dalje. Dakle, ostaje da je stvoritelj e, jedan jedini, e, to je Allah Đelešanuhu, Bog i gospodar svih svjetova, a nesumnjivo da ćemo o toj temi progovoriti i kroz, i kroz ovo naše dalje kazivanje o odnosu Islama i nauke. Sada dolazimo do pitanja svrhe života na ovom svijetu. Konkretno pitanje. Stoljećima kroz istoriju mnogi se pitali u stvari šta je osnova života, u čemu je svrha boravka na ovom svijetu i da li postoji cilj kojem treba svi da težimo. Od čega i kako smo nastali, od čega zavisi način i dužine našeg života, koji su uzroci smrti, i da li to predstavlja uništenje jednog ljudskog bića i njegov vječni konačni kraj. Ova i slična pitanja postavljao je čovjek sebi kako bi pronašao zadovoljavajući odgovor i time smirio svoju nemirnu i uplašenu dušu i ubijedio svoj sumničavi razum. Našavši se pred kratkoćom života uspunj, ispunjenim teškoćama i brigama, te svjestan da nije odlučivao niti upravljao u nastanku svog života, kao što ne može spriječiti njegov prestanak, čovjek pokušava izaći iz ovog lavirinta. Ima onih čiji mozak staje izgubljen pred ovom stvarnošću, pa su našli privremeno rješenje u odbacivanju svake pomisli na život i smrt. Iako su u podsvijesti svjesni činjenice da moraju nestati kao što su i postali. Ovakvi su nastojali i nastoje sebe zaposliti svim i svačim, kako ne biše imali vremena za razmišljanje o suštinskim pitanjima. Oni se pokušavaju usresrediti na uređenje svog ovozemaljskog života, čak do najmanjih sitnica, kako bi se nakratko proveli i uživali. Tako vidimo da postaju na neki način robovi materije, a sve to dolazi pod pritiskom činjenice o smrti. Ima i onih koji padaju u očaj, pa i ono malo vremena koje im je dato da žive na ovom svijetu unište u opijanju i ludosti. Mnogi su se poveli za mišljenjima raznih filozofa koji na osnovu svog razuma i shvatanja nagađaše o svrsi i smislu života i smrti, te se podijeliše da im se ni broj ne zna. Iz ovoga se nesumnjivo vidi velika potreba čovječanstva za Božijim poslanicima koji vjerno prenesoše poruke i uput i upute uzvišenog stvoritelja. Zbog kratkoće ljudskog života te činjenice da se više neće vrati na ovaj svijet i velike mogućnosti da čovjek skrene sa pravoga puta pod uticajem strasti, neznanja i okolnosti u kojima živi, bila je Božja milost da šalje svoje časne i čiste poslanike i vjerovjesnike da ukažu čovječanstvo na put spasa i da ih obavijeste o cilju, svrsi i biti ovog života – kao i o smrti i svemu što dolazi poslije nje. Božije objave su jasne smjernice i svjetlo koje daje ljudskom rodu odgovore na sva goruća pitanja od njihovog interesa. Kao što znamo da je nemoguće čovjeku samom da nastane slučajno, niti ovome kosmosu da se uredi bez zakonodavca. Poznato nam je, dakle, iz druge strane, da ovaj naš dolazak na ovaj svijet nije bio slučajan. Dakle, ima svoju svrhu i cilj. Da li je to jelo i piće, provodi uživanje? U svakom slučaju, ako se čovjekov život svede na ovo, onda jednostavno se spušta na nivo životinskog svijeta, tako da upražnjava svoje strasti i protjeve bez poznavanja cilja i svrhe svoga života na ovom svijetu. Nesumljivo da ovako savršen život, uređenje ljudskog tijela, prirode oko nas, cijelkupnog univerzuma nije moglo samo nastati, a čovjek u tome nije učestvovao, tako da je to uredio stvoritelj koji se obznanio, koji se predstavio čovječanstvu i koji je o sebi rekao preko svojih poslanika. Svakako da e, u ovome kontekstu smo obaviješteni kroz Allahovu objavu da je cilj i svrha ljudskog života pokornost i badet uzvišenom stvoritelju Allahu tabaraka wa ta'ala. Što znači da svoj život uredimo i podredimo u skladu sa njegovim propisima i njegovim principima koje nam je on uzvišeni lično odredio. U tome, na neki način, e, je velika počast čovjeku da je njegov e, stvoritelj, Allah tabaraka wa ta'ala, sobom lično odredio mu propise koji će mu biti garancija za njegov e, uspjeh i za njegov napredak. U ome smislu i u ome e, kontekstu vrlo važno je da se napomene jedna e, činjenica, a to je da zakoni koji su propisani vjerom jednostavno su savršeni. Jednostavno e, ne ostavljaju ni jedno pitanje ljudskom životu e, koje je korisno čovjeku, a da ga ne propisuju, niti ni jedno zlo, a da ga ne zabranjuju. Dakle, u ovome smislu, u ovome kontekstu vidimo da je islam jednostavno e, uređenje ljudskog života po volji, želji i e, principima koje poznaje onaj koji nas je nesomljivo stvorio. To je u stvari ibadet, e, to je pokornost stvoritelju i to je e, temelj i suština ljudskog života na ovome svijetu i po tome će čovjek biti pitan, biti pitan na ahiretu, to jeste na budućem svijetu. E, e, kakav je taj budući svijet e, drugim riječima mogu, neko, mogu neki pitati koga je vidio, ko se vratio s njega i tako dalje. Odgovori nije se niko vratio i ne treba nikoga čekati da se vrati na ovaj svijet koji je otišao na budući svijet. E, jednostavno, e, ovaj život na ovome svijetu je jedna prolazna stanica do budućeg svijeta, do ahirta gdje će čovjek polagati račun za ono što je radio i biti pitan o svome znanju, da li je po njemu radio i to ovom je znanju e, Allahovih zakona i propisa, o imetku odakle ga je stekao i gdje ga je potrošio, bit će pitan o svome životu, o vremenu u šta ga je potrošio i bit će pitan o e, svojoj mladosti, to jeste o snazi u šta mu je ta snaga otišla. Prvo pitanje na sudnjem danu svakako pitanje namaza, pitanje e, ovih ibadeta kojima smo zaduženi. E, ovdje je drugo jedno pitanje na koje treba odgovoriti, a to je kako čovjek kad se raspadne, kako je moguće da se ponovo e, u životu pojavi, odgovor na to je onaj koji je čovjeka prvi put iz ništa stvorio, nije mu teško ponovo da ga stvori, nije mu teško ponovo da ga u život vrati, pa ako čovjek sumnja sada da živi na ovome svijetu, neka onda sumnja i u proživljenje poslije smrti, jer mu je već jedan put pokazano i dokazano da je moguće da živi i da bude proživljen iz ništa, tako da u to nema nikakve sumnje, a to je u stvari i konačna pravda koja se nikada na ovome svijetu ne može zadovoljiti. Dragi poštovani slušalci, večera smo u emisiji Vjera i život u kojoj ćemo u druženju sa vjerskim autoritetima koji su sticali znanje na priznatim univerzitetima širom svijeta pokušati prezentirati vjeru kao univerzalni koncept življenja. Ovom emisijom želimo uz spoj originalnosti i savremenosti dati odgovore na pitanja i probleme sa kojima se susreće savremeni čovjek. Naš večerašnji gost nam dolazi iz Beča gdje živi i radi, a inače je magistar Hafiz Mohamed Porča i na doktoratu Inšal Hajtala u skoroj perspektivi budućnosti će biti imeno uh, završiti znači svoje doktoranske studije i odbraniti, ako Bog da, doktorsku disertaciju u oblasti tefsira. Da pređemo i na suštinsko pitanje naše večerašnje teme, a to je kakav je odnos islama i nauke? I islam i nauka u stvari imaju jedno porijeklo – e, nauka pod e, tim pojmom želim istaći da e, ovdje u ovome slučaju govorimo samo o naučnim činjenicama, o e, dokazanim stvarima, govorimo dakle o onome što je provjereno i potvrđeno i u što nema nimalo sumnje, ono što je dakle otkriveno od zakona, od principa koji vladaju e, dakle u društvu, zatim e, zakona uopšte u prirodi i u kosmosu. E, ovdje ne želim da govorim o nauci kao o pretpostavkama, o e, nečemu što još nije e, dobilo svoj, e, svoju konačnu verifikaciju u naučnim krugovima, dakle što nije potvrđeno, već samo govorimo o onome što, dakle, što e, je jasno i što je dokazano. S druge strane, vjera isto tako je zasnovana na tom principu. Dakle, islam radi na tome da e, ljudima prenese božansku poruku, Allahovu poruku koja je savršena, univerzalna i trajna do sudnjega dana, nepromjenjiva. U ovom slučaju, dakle, imamo e, dvije stvari koje imaju jedan te isti izvor. A to je uzvišeni stvoritelj Allah tabaraka wa ta'ala. E, tu nam se spominje i u Kur'an Kerimu kao i u praksi posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Što se tiče Kur'ana Kerima, e, Allah nam nagovještava da će nam pokazati svoje ajete. I kaže, se nurihim ajatina fil afak. Mi ćemo im pokazati naše ajete, u ovom slučaju dokaze, e, potvrdu i tako dalje, e, u svemirskim prostranstvima. Wa fi anfusihim, a i u njima samima hatta je tebejene lahum ennehul haq, dok im potpuno ne bude jasno da je on istina. Dakle, u ovom slučaju vidimo da nauka u stvari može samo da potvrđuje ove vjerske islamske istine, što u stvari dokazuje božansko porijeklo, izvornost ove vjere. Mi imamo s jedne strane e, temelj Islama, a to je Kur'an kao Božja knjiga i praksa njegovog Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. To je u stvari zakon, to je u stvari e, sistem i način života čovjekovo kakav bi trebalo da bude na ovome svijetu. E, mi smo kroz ta dva osnovna i glavna izvora Islama obaviješteni o nekim naučnim činjenicama još prije 1400. godina, kada nauka nije imala pojma o nekim dešavanjima koja, koja se dešavaju među ljudima. Svakako može se ovdje postaviti pitanje da li su u to vrijeme stari Grci ili Rimljani ili, ili u Indiji ili stari Egipćani, da li su znali nešto od tih nauka. Odgovor je da mi pozivamo e, svakoga e, ko bi imao i najmanje sumnje u to da, da nam donese jasan dokaz, odgovor je da nisu imali pojma i da nisu imali znanja o tim, o tim naukama. Te nauke su tek e, u skoro vrijeme otkrivene i one u stvari potvrđuju, potvrđuju istinitost ovih vjerskih izvora, ne same za sebe. Dakle, one nisu same za sebe cilj, već u stvari je to jedan od načina dokazivanja izvornosti e, ove vjere i samim tim poticaja čovječanstvu da prihvate ove univerzalne istine, da rade po njima, jednostavno da svoj život po tome uredi. E, dakle, to je odnos islama i nauke. Odnos koji potvrđuje jedno drugo. E, nauka u svakom slučaju može samo da potvrđuje islam u onim stvarima u kojima ne potvrđuje e, islam, dakle kaže drugačije, mi stojimo na jasnim principima da to pitanje još nije dokazano, još nije potvrđeno i zaista se to tako i e, vidi i tako ovaj pokazuje. Dakle, nauka može samo da da potvrdi islam i imamo takvih e, stotine primjera gdje je upravo najsavremenija, gdje su najsavremenija naučna otkrića i dostignuća e, potvrdila samo slovo Kur'ana i slovo sunneta praksi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i to je u stvari još jedan od mnogobrojnih, mnogobrojnih dokaza čovjeku da treba da e, jednostavno prihvati ovaj sistem rada i života koji mu donosi samo sreću, uspjeh i napredak. I jedno, profesore, konkretno pitanje. Da li je nauka izazov islamu? Nauka je dobro došla islamu. Nauka samo može da potvrđuje islam i nijukom slučaju se ne ustručavamo. E, uvijek kažemo nauka je dobro došla e, islamu i ona je jednostavno e, ta koja otkriva islamu veličinu stvoritelja ovoga kosmosa, ukazuje na savršene zakone koje on postavio i koji sami nisu mogli nastati. Dakle, e, i sama prva objava ukazuje tu činjenicu, jer je prva objava bila e, objava prvih ajeta, u stvari iz Kur'ana, je bila ikra bismi rabbika levi halak. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Dakle, to je osnova da čovjek treba da uh, e, uči, da saznaje, e, a e, je, e, nauka samo potvrđuje u stvari, potvrđuje objavu koja m, upućuje čovječanstvo pravim putem i nauka e, podupire te vjerske islamske činjenice i ona ih samo može da potvrđuje. Naravno, u, svakako u okviru otvorenog našeg večerašnjeg programa pozvaćemo i naše slušalce na aktivno učešće u okviru naše emisije da nas kontaktiraju putem telefona 252224 uz naznaku da je pozivni broj za Tuzlu 035. Ali prije toga e, nastojaću da postavim još jedno pitanje na koje nadam se da ćemo dobiti, dobiti i odgovor. Profesore, možete li nam navesti neke konkretne primjere u kontekstu onoga što ste do sada rekli? svakako da ovih primjera e, ima dosta i mi nismo ovom prilikom e, u, u situaciji mogućnost da ih sve spomenemo, ali možemo iz pojedinih nauka, iz pojedinih oblasti spomenuti ono što je jasan i očit dokaz e, izvornosti ove vjeri. Jedan očit primjer da mi je svakako e, poznati istražitelj, poznati naučnik e, Kusto, e, Eh, on je eh, istraživao tajni mora eh, i u jednom području Crvenog mora kada je ispitao kakvoću morske vode, njenu gustinu, slanoću i druga svojstva, prešao je u drugo i ispitavši te druge osobine, naišao je na jedno područje koje odvaja ta dva mora jedno od drugoga. E, Zaista je bio ushićen tim svojim pronalaskom i odmah je e, dostavio svjetskim e, agencijama e, to svoje otkriće, dok mu jedan s njim more plovac koji je bio prisutan na istome brodu, jedan musliman koji je isto tako govorio francuskim jezikom, pokazao prijevod Korana na francuski jezik i, i rekao mu da ti e, kažem nekoliko ajeta i čestitam na tom tvome otkriću, nekoliko ajeta iz Korana i onda mu je rekao kuranski ajet Marajal Bahreini jel taqijani bejnehuma barzahu la jevlijan. On, sa, on e, sastavlja dva mora između kojih je pregrada da ne mogu preći jedno u drugo. Ovaj je e, zaprepašten rekao čiji je to govor, ko je to rekao, ko je to prije mene otkrio i tako dalje, a ovaj mu kaže to je rekao onaj koji je stvorio i mene i tebe i more i sve e, u kosmosu i ovaj je e, tom prilikom primio islam vidjevši očito očiti dokaz dakle da to čovjek nije mogao nikako od sebe reći da je to e, došlo nakon mnogih ispitivanja a poznato je da se Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nije bavio morskim istraživanjima mora i nije e, proučavao tu oblast, dakle jednostavno prije 1400. godina e, spomenuto je u Koranu ono što ljudi tek danas otkrivaju. Ti primjera je dosta, ja zaista sad e, teško da mogu e, odvojiti jedne od drugih ili jedne spomenuta druge, e, da, da se izostave, ali ću pokušati na neki način da, da to ovaj eh, rezimiram. Eh, na primjer, u kontekstu ovog govora o morima, na primjer, spominje se još eh, spominju se talasi koji se nalaze ispod površine morske vode e, koji ne dozvoljavaju propuštanje sunčevih zraka ispod sebe. Na tome području u moru žive posebne posebne životinje, posebne ribe koje e, svijetle na neki način i na taj način posebne vrste koje e, na taj način e, love svoj plijen. Kur'an to spominje svakako i kaže e, au ka volumatin fi bahri luđijin jagšahu mevđun ili u tminama u moru iznad e, kojih je e, iznad kojih su valovi min fawqihi mawjun iz iznad koji su drugi valovi min fawqihi sahab iznad koji su oblaci dakle sunčeva svjetlost može prodrijeti kroz oblake može prodrijeti kroz, kroz prvi sloj talasa e, morske vode ali ne može prodrijeti kroz taj drugi sloj talasa morske vode dakle potpuna tama i tmina vlada u dobinama okeana, e, a to ljudi nisu mogli otkriti osim u e, zadnje vrijeme. Što se tiče, na primjer, e, zemlje, istraživanja zemlje, Kur'an nam spominje jednu bitku koja se desila između Perzijanaca i Rimljana na području Taberijskog jezera. U tom području se odigrala ta bitka i opisujući te događaje Kur'an kaže fi ednal ard to se desilo na najnižoj zemlji mi e, danas možemo na neki način da postavimo e, pitanje nauci koja je to e, najviša i koja je to najniža e, zemlja na zemaljskoj kugli i dobivamo jasan odgovor da je najniža zemlja na zemaljskoj kugli upravo to područje kod Taberijskog jezera, koje ljudi nikako nisu mogli u to vrijeme znati, jer nisu imali tih aparata da izmjere jednostavno nizinu toga područja u pogledu sa drugima i to je u stvari najniža tačka zemaljske, e, na zemaljskoj kugli ispod nivoa mora. Dakle, u tom je slučaju vidimo da je Kur'an pretekao ova naučna istraživanje 1400 godina prije nego što su ona otkrivena. Isto tako nam spominje Kur'an e, da kada bi e, se otvorila zemlja, da bismo vidjeli zemlju kako se kreće, da je jedna e, masa pokretna, jedna lava, a u stvari to je danas i naukom potvrđeno i dokazano da na nekih 70, 80 ili najviše 100 km u dubinu zemaljske kugle dole je jedna pokretna lava e, koja nekada prodre e, na površinu zemlje i to su u stvari vulkani i, i to je jedan vid nastajanja planina. I kad smo već kod planina, Kur'an nam isto tako to spominje, da je njihova uloga u stvari da učvršćuju zemlju, da se ona ne bi kreta, da se prilikom svoga kretanja, da se ne bi tresla. Jer pored svih uslova koje E, čovjek ima na zemlji ako ne bi samo ovo imao, a to je sigurnost boravka, spavanja, počinka, odmora, rada na zemlji, jednostavno život bi bio nemoguć. Dakle, spominje nam da ta brda imaju, da ta brda imaju svoj korijen, wal džibala ersaha i e, brda smo učvrstili, o, na drugom mjestu se spominje i kaže entemide bikum da e, budete stabilni na zemlji, dakle da, da ne budete nesigurni jednostavno sva ova e, istraživanja današnja koja se utvrđuju kroz nauku vidimo u stvari da jednostavno potvrđuju ono sa čime je došao Kur'an, a to nije nešto e, novo i to nije na neki način e, nešto što je nesvatljivo, jer onaj koji je objavio Kur'an je isti taj koji je stvorio sve ovo i koji je uspostavio zakone i to, to je e, to je dakle taj jedan jedinstveni princip koji vlada e, u kosmosu. Profesore, čuli smo da postoji i naučna otkrića u kosmosu o kojima je Kur'an govorio još prije 1400 godina. Da li postoji i šta nam možete reći u tom kontekstu? Tačno je postoje dakle, dakle e, te činjenice naučne koje potvrđuju kuransko ukazivanje o ovim Allahovim e, stvaranjima i ovim čudima u kosmosu. Svakako ovim želim da napomenim da ovo o čemu govori Kur'an, sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, a nauka tek danas potvrđuje, u stvari to nije samo za sebe cilj. To je u stvari cilj sredstvo da bi ljudi preko toga vidjeli veličinu svoga gospodara da bi im se dokazalo jer upravo e, po razumu čovjek se razlikuje od, od, od drugih e, bića i stvorenja na zemlji. U tom slučaju vidimo da e, je ovo sredstvo i način da se čovjeku pokaže da se dokaže čovjeku istinitost e, ove objave i nužnost njenog prihvatanja i garancija da onaj ko bude potom i radio da će sigurno uspjeti i napredovati. Od mnogobrojnih kazivanja koja e, se spominju u Korani Kerimu, spominje se da je od, od preko 6000 ajeta, nešta oko 1300 ajeta govori o ovim naučnim otkrićima današnjice koji, koje nauka otkriva. Dakle, Kur'an prije 1400 godina govori u, u ajetima koji prelaze cifru od 1300 ajeta o tim naučnim dokazima istinitosti islama. Što se tiče e, kosmosa, što se tiče univerzuma, e, spominje se više tih primjera od kojih je e, kuranski ajet وَسَمَاءَ بَنَيْنَا هَبِ اَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ I nebo mi smo sazdali sa snagom, s, sa silom velikom, e, wa inna le musijaun i mi ga širimo. Dakle, ono što je nekada bila teorija širenja kosmosa, to je e, danas već potvrđeno, e, zato su neki dobili i nagrade e, svjetskog karaktera. Kuran je to spomenuo prije e, hiljadu e, i više godina, dakle, širenje kosmosa. To nije bilo u domenu E, čovjeka u kome slučaju da otkrije u to vrijeme. I pazite, ovdje u stvari i e, pra, e, prava formula i, i pra, prava, pravo čudo Kur'ana, a to je što su sva ova kazivanja samo za sebe dokaz, ali veći dokaz od svega ovoga jeste da nigdje nema greške. Kada bi u ovom cijelom sistemu jedna greška bila, to bi palo u vodu. Zašto? Jer ne može biti da gospodar svih svjetova pogriješi ili ne kaže kako jeste. Dakle, pored toga što su ovo sve dokazi svaki za sebe, e, najveći dokaz u ovome svemu jeste da nema nigdje greške. E, jedan ajet koji nam govori o, o jednom stanju čovjeka kada se penje u više sfere, jednostavno nam ovo E, vrlo slikovito e, pojašnjava. E, I oko toga je vezano jedno e, kazivanje. U stvari čovjek je vjerovao u prošlosti da kada bi se popeo u više sfere na planini, da bi udisao lijep zrak. Ovako je bilo u stvari shvatanje čovjeka i nije bilo u ljudskom saznanju da čovjek kada se uzvisi u više sfere, atmosfere, da se oksigen smanjuje, a pritisak pada, pa dolazi e, rezultatom toga da se podigne dijafragma, dakle stomačna pregrada, koja pritišće pluća, pa ona postaju kao zračne komore unutar pluća. <coughs> dakle, zračne komore unutar pluća isto tako se pritišću e, stješnjavaju, e, tako da ih neki opisuju kao da, da, da e, su grane čiji su listovi isprepleteni jedni sa drugima. E, tako da čovjek dođe u stanje gušenja. E, ovo pitanje ljudi su otkrili prije nekih stotinja godina i o ovome nam Kur'an govori e, u ajetu ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء koga hoće da e, učini da bude na stramputeci, učini njegova prsa tjesnim, stisnutim, kao da se penje u nebo. Na Moskovskom univerzitetu, kada je bio jedan svjetski kongres e, e, istraživača, sastali su se povodom ovih jednostavno e, naučnih činjenica u Kur'anu. Tu je pristovalo 64 ruska naučnika i preko 300 iz drugih zemalja svijeta. Došle su mnoge genera, delegacije i počelo se, počele se ove naučne činjenice predstavljati i trećeg dana kongresa došla je jedna žena e, koja je bila u po, ušla u pozne godine svoga života, jedna, jedan istaknuti ruski učenjak u kosmologiji i zatražila je poznatog islamskog uh, učenjaka iz ove oblasti, Abdullah ibn Musleha, da razgovara s njim. E, rekla mu jednostavno, e, ja sam zaprepaštena. E, učili su nas komunisti od malih nogu da je vjera metafizika da su to pitanja koja se, e, e, koja se ne svode u stvari pod naučnu sistematiku. Učili su nas da, je, da su vjera razna zamišljanja, legende, tako da ona nema svoje stvarnosti. Doćim, jel znate da sam ja ovo o čemu vi sada govorite iz Kur'ana predavala godinama na univerzitetu kosmonautima koji su se pripremali za te uh, e, ekspedicije i govorila sa, sam im kada se popunete na 25.000 stopa iznad površine mora, oksigen se smanjuje i pritisak također. A samim tim se podiže dijafragma pa osjetiš gušenje tako da je nužno imati kosmičko odijelo koje vam sačuva regulaciju u tijelu. Dakle, ona priznaje da su oni tek to skoro otkrili i tom prilikom ona prihvata islam i priznaje da jednostavno nije imala pojma da bi islam mogao o ovakvim stvarima da govori. I, i ne samo ovo, jednostavno u kosmologiji, jedan ajed nam je dovoljan koji kaže koljom vi felakin jesbehun, sve u kosmosu plovi. Dakle, nema statičnosti, sve se kreće i, i to je jedan veliki, eh, jedan veliki zakon koji je obznanjen u Kur'anu, a svakoga može pro provjeriti u svojoj svakidašnjici istraživanje. Svakako da je pitanje kosmosa i kosmičkih prostranstava do kraja neistraženo i da nije sve još e, potvrđeno naukom ono što je rečeno u Kur'ani Kerimu i da bi na ovu temu mogli da napravimo jednu emisiju i vjerovatno ne bi iscrpili kompletnu temu zbog njene sveobuhatnosti i e, širine koju ona zahtjeva da se da kompletan odgovor na istu. Ali možete li nam u kontekstu ovog vaših kazivanja, koje je, nadam se, izuzetno interesantno za naše slušateljstvo, da još nešto kažete? Konkretno u pogledu kosmosa i kosmičkih istraživanja, e, kada gledamo e, sunce, kada gledamo mjesec, vidjet ćemo da su to e, dva e, svjetlića tijela, u stvari da e, mjesec preuzima svjetlost od sunca, odbija se od njega, e, a u stvari e, kosmos je taman. Kosmos je u tminama. E, ova svjetlost koju vi, mi vidimo e, plavetlin, plavetnilo neba, to je u stvari ovaj o, omotač oko zemlje, atmos, atmosferski omotač e, i e, kada bi čovjek izašao iz njega, e, zatekao bi se u jednoj tami, nepreglednoj tami e, kosmosa, tako da bi privremeno kao efekat toga bio zaslijepljen. E, to je danas e, nauka rekla, doćim Kur'an nam spominje još davno i davno i kaže وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ i kada bismo im otvorili vrata neba pa se e, na njega penjali laqalu inma sukirat absaruna rekli bi naša naše oči su opijene ben nahnu mashurun ne nego smo mi očarani dakle jednostavno ne, ne možemo više da vidimo to je taj efekat koji se spominje Kur'anu, kada čovjek izlazi iz ovog atmosferskog omotača u tu nepreglednu tminu kosmosa. Isto tako se u Kur'anu spominje da je nebo sema'em sakfem mahfuza, da je to strop čuvani, koji zaista čuva zemlju od raznih e, padalica koji je neprestano e, prijete zemlji i kada one uđu u ovaj e, atmosferski omotač oko zemlje, one se pretvore u sidna tjelašca i jednostavno se raspadnu, tako da to ne smeta e, zemlji niti njenim stanovnicima. Dakle, učinjeno je, e, učinjena je zaštita, je postavljena zemlji od raznih padalica iz kosmosa koje bi mogle nauditi i zemlji i njenim stanovnicima. E, isto tako, jedno od velikih istraživanja koja su danas e, rekla svoju konačnu riječ jeste e, velike udaljenosti među zvijezdama. Najbliža nam zvijezda Sunce od nje putuje e, svjetlost do Zemlje nešta oko 8 minuta. Brzinom svjetlosti od 300.000 km u sekundi. 300.000 km u sekundi. Druge zvijezde su udaljene još više od od toga neke mjesec dana, neke godinu, neke e, više i tako dalje. Kur'an nam se zaklenje tim velikim udaljenostima. Jer činjenica je mi kad, sada kad gledamo zvijezde na nebu, to u stvari nisu njena mjesta na, koje se one nalazi, na kojima se one nalazi. One su to nekada bile, prije godinu ili više ili manje e, u, u jednom periodu. Pa Kur'an kaže, fala uksimu bima vake in nođum. Ja se zaklinjem, mjestima zvijezda. Dakle, te zvijezde gdje su bile? Ove zvijezde koje vi danas gledate, to nisu te zvijezde na tome mjestu. To su nekada bile. To je samo svjetlost koja je do vas došla, koju vi sada vidite, a one su već otišle na drugo mjesto. Dakle, jednostavno, to je to je nemoguće bilo čovjeku i cijelom čovječanstvu da kaže u to vrijeme. I možda je upravo mudrost objave što je u tome vremenu, jer da je objava došla poslaniku Allahovom u ovom modernom dobu mogli bi ljudi reći pa sva šta se otkriva danas. Znači tada je nemoguće bilo da se to otkrije. I, I mnogo toga e, sam, e, sam, e, samo željezo koje se nalazi na zemlji, naučnici otkrivaju da nije moglo nastati pod takvom temperaturom koja je postojala na zemlji. Bila je druga temperatura, bili su drugi uslovi. Kad se vratimo na Kur'an, vidjet ćemo da Kur'an kaže وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ Mi smo spustili željezo, što znači ono nije postojalo na zemlji, ono je došlo izvana, nije, nije bilo na, na, na zemaljskoj kugli. Dakle, jednostavno, ovo su jasni, nepobitni dokazi božanskog porijekla Kur'ana i istinitosti ove objave. da vas Allah nagradi, nema sumnje da u stvaranju nebesa i zemlje su veliki znakovi i veliki ajeti Allahove mudrosti. Međutim, iz kosmosa da se ponovo vratimo na pitanje, znači i one, one muđize, odnosno nadnaravna dijela koja su, koja su e, na zemlji. Spomenuto negdje u Kur'anu vezano za pauka, nešto što je rečeno prije 1400 godina, pa se navodno nauka danas potvrdila, je li istina, i vezano za same jagodice prstiju. A ovom prilikom ću svakako još jedan put pozvati naše slušalce da uzmu aktivno učešće u emisiji putem telefona, kontakt koji imamo ovdje u studiju 252224 u znaznaku da je pozivni broj za Tuzlu 035 252224. Idemo dalje. Iz režije imamo signal da imamo nekog od slušalaca već na liniji. Neko je sa nama? Halo? Halo, da li se čujemo? E, Esselamu alaikum. Wa alaikum, salam, rahmetullahi wa barakatuh. Zovete nas iz? E, iz Tuzle. Poziv iz Tuzle, bojo. Želim da vam e, zahvalim se što ste dozvolili da profesor, uvaženi profesor Hafiz, e, održi nam ovako jedno lijepo predavanje i jedino što bi još na neki način da nas, nama koji nemamo često priliku da slušamo ovakve autoritete, da nam se omogući da mi to češće ovaj tronista u priliči i tako da dosta toga što svakodnevno ne možemo ni čuti ni, ni negde imati pristupa takvim jednim vrstnim predavanjima da na neki način se i nam omogući to i da ga Allah nagradi najljepšom nagradom za tako jedno djelo. Amin svi u nas. Imate li neko pitanje vezano znači u kontekstu naše večerašnje teme Islam i nauka? E, Islam i nauka se je, je E, nešto što e, je neiscrpna tema i to je tako e, magistar Mohamed Počas lijepo objasnio da, da nauka samo potvrđuje Kur'an, što znači da razvojem nauke samo će se još više potvrđivati kur'anski ajeti, a mi e, na neki način da na neki način shvatimo da nam je to jedini put, ali da nam u tom smislu e, profesor e, kaže koji je to put onima koji još uvijek smatraju da je ateizam e, put budućnosti i tako dalje. U tom smislu da vam jedan osvrt. To je bilo vaše pitanje. Jeste. Zahvaljujemo na javljanju. Budite sa nama. Evo je konkretno pitanje. Bismillahirrahmanirrahim. E, vezano za vjerovanje, za ubjeđenje i djelovanje po tome. Svakako da e, čovjek e, ima pred sobom jasne dokaze, jasne e, znakove i ovdje su, e, ovdje su u stvari e, dva pitanja. Prvo pitanje je od čega zavisi uputa nečija. To jeste e, šta čovjek treba da ostvari da bi, da bi, da bi bio, e, da bi prihvatio nešto Ako vas smijem za trenutak prekinuti samo iz reži, javljaju da imamo još jednog slušalca, pa predlažim da ostvarimo i ovaj kontakt, a nakon toga da odgovorimo na pitanje. Neko je sa nama? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Um, nemam pitanja, sam htjela nešto da kažem o vašoj emisiji. Da? E, nažalost nisam od početka slušala emisiju, ali ovo što sam čula zaista prelijepo. Emisija vam je jako ovaj, interesantna i poučna i m, mm, do sada nismo imali jel, priliku da slušam ovako emisije um, vjerskog sadržaja. Da? Nadam se da ćemo i ovaj, u budućnosti imati priliku da slušamo ovakvu ovaj, emisiju na Radio Tuzli. Dobro, u okviru teme naše večerašnje islami nauka imate li konkretno pitanje? Nemamo pitanje, samo sam htjela da, ovaj, da se zahvalim i da ovaj, molim Allaha jel da nagradi sve one koji su učestvali u realizaciji ove emisije i et, samo to da kažem da vam je emisija stvarno... Amin, da vas Allah želešano nagradi na javljanju. Budite Amin. sa nama. Samo. Dakle, nastavljajući odgovor na prvo bitno pitanje, kažemo da je izbor ubjeđenja čovjekovog slobodan. Osnovni princip u islamu jeste la ikrafidi, nema prisile u vjeru. Dakle, jasne su e, ovi dokazi i prvi korak ka prihvatanju nečega jeste ubjeđenje. A ovo ubjeđenje, rekli smo na početku, da se ne bazira na osjećajima, se ne bazira samo na na, na nasljedstvu, već jednostavno na jasnim dokazima koji se mogu provjeriti, potvrditi i koji se mogu jednostavno e, svakome pokazati i dokazati. Pored znanja čovjeku je potrebna volja. Dakle, ima ih koji će saznati nešto, ali e, neće potom da radi zato što im to ne odgovara, što hoće da budu na neki način e, po, sebi po volji da rade i tako dalje. U svakom slučaju na nama je da prinesemo i ovom prilikom jednostavno želimo da e, upoznamo sve one koji e, hoće da upoznaju e, islam sa izvora, da je u stvari nauka potvrda ove vjere i da se mi ponosimo svim onim što nauka kaže potvrđujući istinitost, izvornost ove vjeri. Imamo signal nekog ponovo na liniji, imamo? Selam alek. Velikum selam. E, ja bih samo da se da selamim Hafiza i da ga Allah nagradi. Dženetom inšallah i da nam što češće dolazi u Tuzlu na ovakva predavanja da imamo malo više toga o islamu, o svemu, Ja samo toliko da ga Allah nagradi dženetom, inša Amin, svi u nas. Amin. Spomenut ću još jednom da je ekskluzivno Amin. za večerašnju, znači našu emisiju, Hafiz stigao iz Beća, a naravno bit će tu i drugih gosta ako bude nas živi i zdravi, ako budemo u mogućnosti znači da realizujemo ovakve emisije, naravno kao i Hafiz isti, da se u perspektivi odazove na naše pozive u budućnosti. Ja bih ovom prilikom govorio na uh, već postavljeno pitanje vezano za ljudske jagodice koje se spominju u Kur'anu. Da. Dakle, eh, čovjek postavlja pitanje kako ću biti proživljen poslije smrti, uh, kako će biti moje kosti razasute sakupljene. Kur'an odgovara, mi smo kadri, to, to je stvoritelj koji govori u svojoj veličini, da sastavimo i jagodice njegovih prstiju. Nauka uh, kriminologije i, i e, dokazuju u posljednje vrijeme da se e, jagodice ljudskih prstiju razlikuju od jednog do drugoga. Jednostavno nema dvojice ljudi čije su jagodice iste. I tako danas ovaj e, prepoznaju u jednoj nauci koja se zove dermatologija, prepoznaju ljudske otiske i to se koristi. Dakle, e, u široj jednoj upotrebi. Isto kao što se na ovome drugom mjestu, kako ste spomenuli, spominje paukova mreža. Ovdje se kaže u kuranskom ajetu, ona je sagradila svoju kuću. Spominje se u ženskom obliku. E, jezičarima je bilo nejasno zašto se to govori u prvo vrijeme, e, dakle u prvo vrijeme prvih generacija muslimana, e, jer nije bilo poznato prije 1400 godina E, ovo što se danas otkrilo, a to je samo da ženka pauka može da sagradi kuću, a nikako mužjak. Dakle, jednostavno, čudili se zašto se kaže ona gradi svoju kuću. Zašto ona, zašto ne? Pauk je u arapskom jeziku muškoga roda, kao što je kod nas. Dakle, jednostavno, ovdje se daje odgovor na to pitanje zašto, upravo zbog toga što ženka to može graditi sam. I naredna linija je aktivna, imamo nekoga? Assalamu alaikum. Velikum selam. 252-224, neko je sa nama. Jeste, e, želio bi se vamit, uvažene goste, i zahvali se e, redakciji i, i, i poželjet da se to nastavi. Jedno pitanje. Da. E, kaburski život. To je vaše pitanje? Jeste. Imate li još? Ništa više u svakom slučaju da je opširno i zahtjevno pitanje, ali u kratkim crtama ako možete da udovoljite našim večerašnjim slušateljima, profesore. Bismillahirrahmanirrahim. Ja vam ukazujem na jednu kasetu koja je izašla prije nekih par dana, a govori upravo na ovu temu. E, u stvari, kaburski život je život između života na ovome i života na budućem svijetu. E, to je to je poseban jedan život, i to je posebno jedno stanje čovjeka u kome se e, nalazi do proživljenja do proživljenja ovaj e, prije ahireta e, iz počasti prema određenim ljudima kao što su Allahovi poslanici i šehidi e, određeno je da njihova tijela ne trohnu dakle oni ostaju i to se nalazilo dakle u njihovim kaburima njihova tijela onakva kakvi su bili i zakopani, takvi su jednostavno bili i takvi su e, bili kasnije i pronađeni. To ne znači, dakle, ko istruhne u, u svome kaburu da, da ne valja, ali ovo je posebna, hoću da kažem, posebna odlika Allahovim poslanicima i šehidima koji imaju najveći stepen šehadeta. E, dakle, to je jedan poseban život, zagrobni život i e, ja vam ukazujem na e, E, kasetu koja je izašla na tu temu skoro, kao i na knjige koje govore o toj temi, kao što je Put pravog muslimana, kao što je e, Bistro more po božnosti, dakle naćete u tim knjigama ono što vam podrobnije govori o, o kaboru. Imamo ponovo nekog na liniji, 252224, aktivna linija večeras. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Htio bi vašem ciljenom gosta postoji jedno pitanje. Da li je islamska nauka dala svoj sud o mogućnosti postajanja sličnih svjetova kao što ovaj naš, negdje u dubinama svemira? Bismillahirrahmanirrahim. Odgovor je da e, što se tiče drugih e, zemalja koje bi e, postojale mimo ove zemlje ne postoji. Svi poslanici koji su došli, svi objave koje su objavljene bile su na ovoj zemlji. Istina je da Kur'an govori kao i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da govori o sedam nebesa i sedam zemalja. Isto toliko zemalja, dakle sedam zemalja. Ovi sedam nebesa jeste sedam e, katova nebesa e, od prvoga do sedmoga. Između njih je razdaljina od 500 godina. I to je precizno e, određeno hadisima e, s jedne strane. A što se tiče zemlje, se, e, to je u stvari sedam katova zemlje ove zemlje na kojoj mi živimo. Ne postoji, dakle, druga zemlja u kosmosu kojoj dolaze objave i na kojoj žive druga ljudska bića. I ova zemlja koja se spominje ovdje, to je zemlja ova na kojoj mi živimo. Dakle, nema drugih svjetova. Ako se misli u tome kontekstu zemlje i ljudi, ako se misli u drugome kontekstu, kontekstu života meleka, kontekstu života džina, džini, dakle, imaju šire, e, šire mogućnosti kretanja, a meleki se nalaze u cijelokupnom kosmosu. I u tome nam hadis govori da ovaj zvuk koji danas nauka čuje, prije se nije čuo, e, ali ovaj zvuk koji nauka danas čuje u kosmosu, što je zaista čudo kako da se čuje zvuk kada, e, kada je bezvazdušni prostor, jednostavno Hadis Resula Alisa samo opisuje da nema ni koliko jedan pedalj prostora u kosmosu, a da tu nije melek koji slavi i veliča uzvišenog gospodara Allah tabareke wa ta'ala. Dakle, to je taj svijet koji postoje, ali ljudskog svijeta mimo ovoga nema. Obzirom da smo na samom isteku, isteku današnje, današnje odnosno večerašnje emisije, uh, e, ostaće nam otprilike da i, uputimo kratki rezime naše večerašnje e, teme islam i nauka ostavljamo pro, prostora našem profesoru otprilike minutu dvije da rezimiramo i da odjavimo našu večerašnju emisiju. Želio bih još nakratko da istaknem da e, islam spominje i neka događanja u društvu i da postoje uzroci za određene posljedice. Upozorava nas, na primjer, da kada se pojavi nemoral u jednome društvu, pa taj narod počne to javno činiti, da će se pojaviti bolesti koje nisu prije postojale. Danas mi to vidimo, dakle, među ljudima, sama sida i, i druge bolesti za koje ne znaju lijeka, došla je kao posljedica jednog ovaj nemoralnog života. Zatim, kada budu zakidali na mjeri i vagi, to jeste e, kad među ovaj ljudima E, se proširi korupcija, onda će ih zadesiti nerodne godine, neimaština i nepravda njihovih vladara. Dakle, to su neke naučne činjenice koje Kur'an spominje o, iz nauke o društvu, koje su neminovne i nužne da se znaju, da se istraže i da ljudi toga budu svjesni. Rezime jednostavno ovoga, e, mi govorimo o, o moru koji nema dna, koje nema o, obali, do koje ne možemo doći da kažemo završili smo i više nemamo šta da kažemo. Govor o ovom se nastavlja e, s tim što želim da istaknem činjenicu da ovo o čemu smo mi noćas govorili, to jeste nauka i njen odnos u pogledu islama, ona nije sama za sebe cilj ona je jednostavno sredstvo, jedan od Allahovih ajeta, znakova i dokaza u kosmosu i kako Kur'an svjedoči istinitost Islama, tako i e, sva ova naučna dostignuća, istraživanja i dokazi potvrđuju istinitost ove vjere, a to nas opet upućuje na činjenicu da svoj moral, da svoja dijela, da e, svoj rad, cijelokupni život na ovom svijetu podredimo propisima, zakonima i principima onoga koji je propisao zakone i za ovaj kosmos, koji je propisao zakone e, koji vladaju u cijelokupnom univerzumu, dakle u ovom je smislu jednostavno da onaj koji ima i najmanje sumnje ima mogućnost da provjeri, a onaj ko zna i vjeruje, njemu će se njegovo vjerovanje još više poveđati i takav će još biti ubjeđeniji i bolje će i čvršće raditi, a to mu je svakako garancija za njegov uspjeh i napredak. Otprilike naše vrijeme predviđeno za večerašnju emisiju je isteklo. Dragi poštovani slušalci, večera ste sa nama bili u emisiji Vjera i život. Zahvaljujemo se onim slušalcima koji su se javili direktno u program kao i onima koji su izvan programa postavili pitanja, ali isto tako isprika obzirom e, da nismo bilo mogućnosti vremenski da odgovorimo na pitanja, znači sva koja smo dobili i pristila večeras u naša studi naš studio, nastojećemo u nekim od narednih termina da damo i odgovore. Naša večerašnja tema je bila islam i nauka. Gost sa nama u studiju magister Hafiz Mohamed Porča. Tonsko-tehnička realizacija Mirzet Merić. A urednik i voditelj Adnan Muslija. Subhanak Allahumma bihamdike ashadu an la ilaha illa ente. Astagfiru kevetubu ilik. Veselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.